اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهن إلا ما جعلته سهنا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, gospodaru svih svjetova, veličanstvenom, savršenom, koji jedini smije i mora da bude obožavan. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti. Njemu zahvalijemo zbog savršene sudbine i savršenog šerijeta, to jest oba svjetskog i ono svjetskog savršeno isplaniranog života kojim nam je kojim nas je počastio i kojim nam je ponudio da izaberemo od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo koga Allah pomogne taj je pomognut koga Allah ne pomogne nikomu pomoći ne može I to čovjek stalno treba da ima na umu. Koga Allah počasti milosti i oprostom, blago njemu, u protivnom pravedno će prema njemu postupiti, pa ga može za svaki najmanji grijeh džehendamom i neći malo manji motoga kazniti. Koga Allah uputi napravi putome nema zablude i vječno će u džennetu da uživa, ako ga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi ostavi pravedno, tome nema ni pomagača ni upućivača. Allah je savršen. Svi su drugi manjkavi. Allah je neovisan, a svi o njemu ovisimo. Allah je uzvišen, a svi moraju biti ponizni ili će biti poniženi. da to svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve seneme Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji koji je ispunio poslanicu i pokazao je vjernicima po Allahovoj naredbi i odredbi kako se samo Allah obožava, kako se svaki vidi barita njemu usmjerava, kako se za Islam živi i na njemu ustrajava do smrti. Pomolim pa Allaha uzvišenog da nas učini njegovim istinskim, iskrenim, ispravnim sljedenicima, da nas pro, poživi kao takve, usmrti kao takve i proživi kao takve, da, te da budemo u njegovom društvu u džennetu na sudnjem, na, nakon sudnjega dana. A zatim nastavljamo sa komentarom ajeta koji govore o Allahovim subhanahu wa ta'ala osobinama. <clears throat> Šeheh je spomenuo ajet ili više njih koji govore o tome da Allah subhanahu wa ta'ala ima ime i da to njegovo ime je opisano osobinama jer su se neki drznuli da i to Allah subhanahu wa ta'ala negiraju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kao što je u suri Rahman Tebara kesmu rabbike dhil dženani wal ikram neka je Mubarak ili Mubarak što znači da u sebi ima bereketa i da je uzvišeno. Ismu Rabbik, ime tvoga gospodara. Na mnogim mjestima u Kur'anu kaže Tebarake ledi neka je uzvišen onaj po pa sebi govori ili te barek Allahu Rabbul Anamin uzvišen je pa koristi ovo isti, isti ovaj glagol isti ovaj isti ovu formulaciju Allah gospodar svih svjetova međutim ovdje ne govori samo o sebi govori o sebi kroz jednu svoju osobinu koju nas podučava pa kaže te barek esmu Rabbik neka je Mubarak ili Mubarake, ovo nije dova, ovo je obavijest. Mubarake, uzvišeno je, veličanstveno je, bereketa puno je, i s tim se bereket postiže ime tvoga gospodara, dil dženani van ikram, svetog i plemenitog. Radili smo sličan ajet gdje se govorilo o Allahovom licu, svetom i plemenitom, veličanstvenom i uzvišenom. Pa smo objasnili šta to znači. Pa je tada i Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo da ima lice i opisao ga istim ovim osobinama. Ovdje govori o sebi, a ne o svom imenu. Tebara kesmu, uzvišeno i bereketa puno je ime. I to je završeno imenom. Rabbike tvoje gospodara, svetog i plemenitog, pa su ovo sveti i plemeniti sa onim što podrazumijeva znači odnosi na gospodara, ne na ime. Prvi dio rečenice se odnosi na ime, početak, a drugi na gospodara. Ime tvoga gospodara, pa onda sebe opisi. Pa ćemo kroz ovo da naučimo jednu bitnu stvar, iako mi u nju vjerujemo, ali ima ih koji ne vjeruju. Da Allah subhanahu wa ta'ala ima ime. I da Allah ima imena. I da su Allahova imena imena samo onako kako su u Kur'anu i sunetu prenesena. Ne smije niko nazvati Allaha od sebe, nego se Allah nazvao imenima. Neka je za sebe zadržao i nikoga nije podučio. Neka je neka ostvorenja podučio, a drugima to zabranio i skratio. Neka je ostavio za sudnji dan, pa će, ih podučiti, pa će njima podučiti Muhammeda sallallahu alaihi ve sallame kroz imena i osobina da, ih, da ga dovi i doziva za početak suđenja, za veliki šefaat neka je objavio Muhammedu sallallahu alaihi ve sallam kroz Kur'an ili hadis, pa je on prenio ummetu. Nakon toga nema imena. Sve ostalo više nije ime. Ne smije niko nazvat Allah imenom kojim se Allah nije nazvao. Koji, ne, za kojeg nemam dokaze iz Kur'ana i sunneta. Jer a može se obavijesiti o Allahu kroz spominjanje nekih njegovih dijela za koja znamo. I može se spomenuti neka od osobina također koja je samo prenesena u Kur'anu i Sunnetu, a ne od sebe. I može se na svom jeziku izražavati onako kako je najbliže značenje, jer se kur, arapski jezik, pogotovo kur'anski termini, teško, skoro je nemoguće sve do, doslovno prevesti da ima isto značenje na drugim siromašnijim jezicima, poput našeg, odnosno na arapski. Međutim, Allah ima imena. I Allah od nas traži da ga dozivamo imenima. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah ima najlepša imena al-husna. Pa, ih, pa ga njima molite. I Allahova imena su potpuna i savršena u svom izgledu, to jest jezičkom uskoj formulaciji i značenju, i onome na što ukazuju. I svako Allahovo ime ukazuje na osobine i svaka od osobina koju, koju sadrži značenje Allahova imena je potpuna, potpuna bez mahani. Kod nas se čovjek može zvati Muhammed da bude najgori čovjek. A Muhammed je od najljepših imena zato što ima najljepše značenje. Onaj koga treba hvaliti. Jedan značenje. Znači da je pozitivan, ispravan. Da mnoge hvale zaslužuje i tako dalje. Jer naše ime ne znači da ćemo mi biti onakvi kakvi smo nazvani. Ali Allah subhanahu wa ta'ala sebe nazvao u skladu sa svojim osobinama koje posjeduje, koje imaju opisan. Pa Allahova imena su i sa jezičkog i sa aspekta značenja potpuna i najbolja, husna, koja su dostigla vrhunac u ljepoti. Zato se kaže najljepša imena i potpune osobine. I Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje da je njegovo ime puno bereketa. Pa kad se kaže u Kur'anu te barek Allah, te barek Rahman ili u jeziku, i kad se ovaj glagol te bareke koji ukazuje na bereket i ukazuje na ono zbog čega je bereket, kad se spomene i piše direktno Allahu u rečenici, onda to znači uzvišen veličanstven. Uzvišen je Allah. Veličanstven je Allah. Najveći je Allah. A kad se spomene neko drugi, i njemu pripiše bereket, onda znači da u sebi ima bereketa. Da je mu barek. Bilo da je njemu dat bereket samo, a bereket je trajno i povećajno dobro, pa on osjeti bereket i veće koristi sebi i drugima nego inače što koriste oni koji su njemu slični. Ili da je Allah subhanahu wa ta'ala u toj stvari dao bereket da se drugi koristi. Pa je Kur'an mu barek. I mi se koristimo bereketom Kur'ana pa je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mubarak. Kur'an je Allahov govor, Allahova osobina. I Allah je el mubarak koji sav bereket posjeduje svako trajno, svako dobro, svako potpuno dobro. On ima i drugima daje koliko hoće. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem je mubarak onoliko koliko Allah dao bereketa u njemu. Ili je sam po sebi mubarak, nego je mubarak zato što ga Allah učinio mubarakom. Allah ga učinio beričetli, što bi mi rekli. I tako sve druge stvari. Pa se bereket od Allaha traži i od njeg uzima. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio od primjera za vrijeme života da se njegov bereket prenesio na druge. Pa su uzimali od njegovih dlaka, od njegove kože, od njegova znoja i tako dalje da bi uzimali na sebi dio tog bereketa. Za razliku od drugih stvari koje su berečetli onako kako su berečetli. O stvari koje su mu barek ili berečetli, je Allahovo subhanahu wa ta'ala ime. I zato Allah od nas traži da mnoge poslove nam je propisao, da započinjemo sa spominjanjem Allahovog imena, a ostale, osim ono što je izuzeto, je nam je dozvolio, ako hoćemo, ako nećemo. Pa je lijepo da, Allah, da Allahov rob počinje svaki dobar posao spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, to je sa Allahovim imenom s bismiletom što bi mi rekli. Jer time od Allaha traži pomoć. Imali smo cijeli des komentara uze i bismile tamo u ciklusu komentar Fatihe. Pa smo spominjali da zna bismillahirrahmanirrahim ili bismillah ili s bismiletom kad počneš znači da ti od Allaha tražiš pomoć i tražiš bereket. Jer je Allahovo ime barak. I ovo je jedan od dokaza. Te barake smu rabbik. Beričetli je ime Allaha, tvoj gospodara. Dil dželal. Onoga koji ima zadivljujuće osobine, zastrašujuće osobine. On je El Dželil, onaj kojeg se srca boji. Pa se ova dželaret prevodi kao svetost, kao uzvišenost, kao veličanstvenost. Ono što u srcu izaziva određenu strepnju u odnosu na onoga koga za koga smatraš dželinom i ko se ima dželaleta. I to je Allah subhanahu wa ta'ala koji kaže inama mu'minuna alladine idha dhukira Allahu vajilat kulubuhum. Zaista su pravi vjernici oni koji kad se Allah spomene za satrepere im srca. Pa Allah subhanahu wa ta'ala al-đalib onaj <clears throat> od značenja tog imena je onaj kojeg se srca boje koji ima El Djalal ili Djalalet, svetost, veličanstvenost, uzvišenost u svom biću i u svojim osobinama, pa ga zato srca veličaju i od njeg strepe i strahuju i poniznost prema njemu osjećaju. Val ikram. I onaj koji ikrami ili ičrami i koji treba da bude ikramen ili ičramen, kod nas ima ta riječ dan danas. Men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfe. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostom hadisu kod Buhari i Muslima od Abu Hurajre u jednom dijelu hadisa ko bude vjerovao, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti gosta. Pa se to zove ikram, ono što danas izneseš gostu. Ukazao si mi počast, onako kao gost toliko. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji časti. Na ovom i na onom svijetu. I sve što imamo u našem životu, to nam je Allah dao. Niko drugi sam Allah. Ni sami sebi, ni neko drugi. I sve čemu se nadamo od dobra, kod Allahe, ako htje ne daće nam. Samo nam ono može dati i da se svi skupe, ako on ne bude htio, niko nam ne može dati. I Allah subhanahu wa ta'ala je dao i stvorio darul kerame, kuća počasti, džennet, za svoje pokorne robove, u kojima su razne vrste počasti sve ono što je lijepo i dobro kod Allaha je od Allaha je. I to je označeno ikram. Tekrim. Da Allah dalje ugađa, časti, daruje. I Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas ennu krimeh, da mu damo njegovo mjesto i njegov položaj. da mu to uzvratimo ibadetom, pravim ibadetom, pokornošću, ispunjenom ljubavlju, strahom, na, strahom nadom, veličanjem i poniznošću. I Allah je onaj koji zaslužuje svu čast i svaka mu čast pripada samo Allahu. I nije lijepo da se koristi među nama. Neću reći haram, jer nije haram, jer zna se na što se misli kod nas, ali nije lijepo najmanje ruku. Jer samo Allahu pripada sva čast. I to je taj ikram. Pa je Allah el ikram onaj koji daruje, koji časti, koji daje i koji od nas traži, ne zato što mu treba, nego traži od nas da ga poštujemo, da ga ispoštujemo, da ga veličamo, da mu damo njegovo pravo. I kaže nam ma kader Allaha haqqa kadri, oni Allaha nisu veličali koliko on zaslužuje, to je nemoguće. Ali se od nas traži da se trudimo u okvirima šarijeta i naših mogućnosti da nam Allah ne bude ko bilo ko drugi. Da nam Allah bude ispred svih drugih, ispred nas i ostalo. Da se Allaha bojimo kako se Boga boji. I nikako drugačije. I nikoga se kako njega. I da se njemu nadamo i od njega nadamo kao se od Boga nada. I ni od kog se drugog ne da, nadamo kao što se nadamo od Allaha. I da njega volimo onako kako se Bog voli. Ljubavlju koja je ispunjena i prožeta veličanjem i poniznošćem i koja producira ili proizvodi tjera na pokornost. Pa ćemo dobiti od Allaha sve počasti i na ovom i na ovom svijetu. I Allah nam neće ostati duže. I ono što dobijemo na ovom svijetu je čudo. U kakvim okolnostima insan živi, a kako dobro, lijepo proživi i uspije da Allahu robuje i da ustraje na pravom putu, to je čudo samo po sebi a ono što nas čeka na ahiretu ako budemo kako treba je čudo na čudima kojim se nećemo vječno načuditi moći. Nego ćemo stalno otkrivat nova iznenađenja od našeg gospodara plemenitoga, Bog koji puno daruje. Jer on El Kerim, onaj koji je plemeniti svoje plemeniti obilno daruje. Pa je ovo majetni dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala ima ime i zato se od nas traži kad jedemo, da s bismilatom počnemo, kad izlazimo iz kuće, da s bismilatom izađemo, plus ostatak dole proučimo, kad se vraćamo, da s bismilatom s Allahom imamo počinjemo. Kad čovjek počne s bismilom, traži pomoć i traži bereke, pa u tom bude hajra, pa je Allahov ime Mubarek. Kad učiš Fatihu najbolju suru, počne s bismilom, kad čovjek prilazi ženi, počne sa Allahovim imenom, pa ima obećanje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da njegovom djetetu, ako se nađe Allahovom odredbom, neće naodi šejtan. Ako to ne uradi, naodit će To je bereket ogroman, koji te prati ili koji tvoje dijete prati cijeli život. I mnoge druge stvari gdje je propisana bismila. I tamo gdje se može reći treba je koristiti. I treba počinjati s bismilom. I treba se Allaha sjetiti. I ti time indirektno priznaješ da ti Allah ne pomeniš nikom pomoć, pa tražiš pomoći. I ne samo pomoć da se uradi onako u onim normalnim okvirima i granicama i mogućnostima, nego tražiš ubrzano, više, bolje, da se okoristiš, a Allah ti može dati. Da kreneš raditi nešto pa napraviš brže ili više nego što si planirao. To je brekit. Zatim, šeheh je ovdje spomenuo dio ajeta فَعَبُدْهُ وَسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ هَلْ تَعْنَمُ نَهُ سَمِدْيَا također se indirektno i direktno spominje Allahovo ime. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje sebe i kaže da je Rabbus samavati wal ardi wa ma bejnehuma fa'budhu wa stabir li ibadeti hel ta'alamu lehu samija. Da je on gospodar nebesa i zemlje i onoga između njih. Pa ga obožavaj. I ustraje na ibadetu. Znaš li ikoga da ima, odnosno zaslužuje njegovo ime. Tako glasi ajete. I ovo je jedan od ajeta u kojem je dokaz za tri vrste tevhida, ono što mi stalno spominjamo i govorimo da nije čovjek vjernik ako Allaha ne izdvoji u savršenstvu, gospodarstvu i pravo na ibadet. A savršenstvo znači da vjeruješ da u njegova imena najljepša je osobina potpune i da nema manjkavosti, mahane i ni, sličnosti sa bilo kim ostvarenja, nego da ima ono o čemu nas je obavijestio i još mnogo toga što ne znamo, a sve je savršeno i potpuno. Pa kaže gospodar nebesa je zemlje i onoga između njih. Gospodar, gospodari. Znači da je sve mu sudbino odredio. Da je sve stvorio. Da sve posjedi. Da svim upravlja. I da će sve pred njim račun položiti pa će svakog nagraditi ili kazniti. Što znači da Allah svu korist i svu štetu posjeduje i samo On daje i oduzima. Niko više. To je dio upravljanja. Pa kad je tako, fa'budhu, obožavaj njega, ne drugoga. Prvo je rububijet, dokaz za Allahovo gospodarstvo, na nebesima i na zemlji i na onom između ništa. God ima stvorenja, što je Allah stvorio, znali mi za to ili ne znali, ne znali Allah tim gospodari. I Allah to nije zaboravio, izgleda na brojnost toga. Bilo se radi o mikroorganizmima ili makroorganizmima ili nečim, vidi tamo je, amo, isto dođe. Allah ništa nije uzalo u stvorio, ima svoju svrhu, funkciju, rok trajanja, Allah ga oživio, sudbinu mu propisao unaprijed, usmrtit će ga kad mu dođe sud, sudni, suđen čas i ako treba bit će proživljen na suđen dan. Stoga, pošto Allah svu štetu i svo korist može dati ili oduzeti, jedno i drugo, a čovjek se Bogu moli, zato što mu Bog treba, onda nema smisla da se insan moli bilo kome sem njemu. Pa je ovo odgovor onima koji se molili nekome sam Allahu, a govorili su da je Allah sve stvorio, da Allah svim upravlja, da Allah sve oživljava, osmrćuje, obskrbljuje i tako dalje. On je gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Fa'budhu, pa ne ga obožavaj. Hel ta'alamu lehu samitja? Kaže, znaš li da ima iko njegovo ime? Ili znaš li da zasluži iko njegovo ime? Nema. I ne zaslužuje. Jer Na početku dersa smo rekli da Allah ima imena koja ukazuju na osobine, a ostale ima imena koja ukazuju samo da znamo o kome se radi. Bez obzira kakav on bio. Pa zamislite čovjeka sad da se ozbiljno ode i prijavi i promijeni ime i nazove se Superman. I tvrdi da je on Superman. A supermoći nema bio taj bio pametniji ili suprotno tome. Bilo očima ljudi je zaista bio super ili je bio nešto ispod. Znamo da ne je to. Još gori od njega onaj ko kaže da je poslanik, vjerovjesni. Dođe sa čovjek proglasi poslanikom, ima ih bit će ih. 30 velikih će biti sa, sa sljedenicima kako su došli u hadisu. Ovi manji, Allah zna koliko će ih biti. Je se taj uzvisio, je se ponizio? Ponizio. On je insan. Mjesto mu je da bude rob Allahov. Digao se iznad nivoa koji mu pripada i automatski što se više dižeš, ti se više ponižavaš. U očima svih koji te gledaju. Pa kako bi tak bilo kad bi se našla neka luda i nazvala se Allah? Ili tome slično? Nije isključeno da će neko nazvati. Jel ga to čini Allahom? Jel ga to čini nečim suprotnim potpuno? Jer Allah ima sve moći, sve osobine, sve potpunosti. Zbog toga svu hvalu zaslužuje. Nema manjkavosti i mahane. Nije nikome sličan. Ti koji si šupal sa sve strane, sa svih strana nazoveš se tako. Samo ispadaš još donje, još gorije. I zato Allah kaže ima li ko njegovo ime? Ima li ko ne zasluži? Može li ko svatko on? Neko će reći može ja probao. Nije to pojenta. Pojenta da nisi uspio. Jer si postigao suprotno onome što si uradio. Sebe si još gore ponizio i nazadio. Samo Allah zaslužuje imena koji imaju opisan. Kad kaže da je svemoćni, on je svemoćni. Zato što sve moći ima. Kad kaže da je sveznajući, on je zaista sveznajući, zato što sve zna. I tako dalje, i tako dalje. Ti se nazove nekim od tih imena, pa ćeš vidjeti šta će s tebe biti na ovom svijetu među kod ljudi, a na ahiratu kod Allaha pogotovo. Pa ovaj treći dio ukazuje na Allahova imena i osobine Allahov savršenost i potpunost. Drugi, fa'abudhu, njega obožava na tevhidu luhije, na ibadet, a prvi na rububijet ili gospodarstvo, I samim tim imamo dokaz za tri vrste tevhida, plus imamo spominjanje Allahovog imena ponovno. Sljedeći ajet koji je šeheh spomenuo je وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ Ovo smo radili kroz kulhu Allahu ahad, kad smo komentarsali suru. Nemu nema nikog ravnog, nema niko da je njemu dostatan, da se može s njim porediti u jednoj osobini, a kamo li u svim. Zašto? Zato što je Allah savršen, sve osim njega je mankavo i neće mu se plano na tom zadržavati. Nakon toga, dio ajeta koji je šef ovdje spomenuo, فَلَا تَجْعَنُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْنَمُونَ Ovo je prva zabrana u mushafu. Ne činite mu ravnog, ni, ravni, ravnog nikoga, nikoga, ne pripisujte mu ravne, a vi znate. Prvo spominje šta je Allah stvorio sve i kako je dao sve. I nakon kaže nemojte mu nikog ravnim smatrati, a vi znate. Šta znamo? Znamo da Allah sve stvara. Znamo da Allah svim upravlja. Oživljuje, usmrćuje, obskrbljuje. Samo on će sudit. Samo pred njim ćemo račun polagat. Samo nam ono može dati i uskratiti. I iskušat nas. I kazniti, i nagraditi. Pa što da se obraćam nekom pored njega? Što da se molim, bilo ovom ili na pazom kojim opet tražiš, tražiš seba, tražiš sarcu, tu tražiš bereket i tako dalje, nekom drugim vađa. Što da se ide djevojci u pećinu, ili ovdje, ili onda na ovo ili ono dovište, širkilište, turbe, da se obraćaš nekome sem Allahu, kad onda je mogo, on bi nas sebi za večno, večno im učinio. On bi ostao vječno da živi, ali ne može. Istekla mu na faka pa mu došla smrt. Nema. Seb ne može pomoći. Allah nas obavještava kroz Kur'an i kroz hadis da on, taj kojim se mole ljudi u kaboru, makar bio je vlija, kad bi mogao da bude proživljen minut, gledao bi da uradi jednu od dvije stvari ako može obje. Ne klanja dva rekata ili da uda, ili sadake, da se još više Allahu približi. Pa šta imaš od njeg tražiti? Kogod da je, od poslanika sam sam pa naniže, Poslanik sallallahu alejhi ve lalazem cijeli život Allahu i badeći, Allah ga učinio primjerom kako mi trebamo njega, Allaha moli cijeli život kao što je poslanik sam radio. Ljudi odu na hađ na umru i pokvare islam. Ne samo hađ i umra. Ode na hađ da upotpuni vjeru i odvedu ga razijarati kavor poslanika sa sam i on često ga poselami, on ga uzme molit. I širk veliki počin iz vjere izađe. Da Allah sačuva. I ona kaže, nemojte nikog ravnim Allahu smatrati, a vi znate da nema ravnog. Ne može vam dati, ne može vam uzeti, ne može vam skratiti, ne može vam ništa pomoći. Ako Allah nije odredio. Kao što je došlo u Hadizu, kad bi se svi prvi i posljednji skupili da ti pomognu, ne mogu ti pomoći. Da ti štetu nesu, ne mogu ti na nje štetu. Pa što se onda veze za bilo koga osim za njega, subhanahu wa ta'ala, savršenog i uzvišenog? ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ovo majet smo ono čital ders poglavlje ljubav knjizi tevhida komentaru kaže Allah uzvišen ima ljudi koji su pored Allaha druge bogove uzeli druge ravnim smatrali kako uzeli mu endad njemu slične napravili kaže u svom ubjeđenju a sličnog Allahu nema ne može ga niko izmisliti ni napraviti nego su oni sad uzeli nekoga da im bude ko Allah. Što? Juhibbunahum ke hubbillah. Vole ih kao što se Allah voli. Iz ljubavi prema njemu provocirao Allah. Iz ljubavi prema njemu molio ga. Traži od njega. Kad mi poštujemo Evlije. Dovi za njega koga poštuješ. Molila poveća da ređa koja je vlija. Nemaš nikakvog pečata da zaista jes. Možda se ipati. Ili da mu oprosti grijehe. A ne traži od njega, ne može on dati. Kad nema, onaj ko nešto nema, ne može ti dati. Ne posjedi niko osim Allah. Vole ih kao što se Allah voli, vole ljudi namenu, šeddu hubben illah, a oni koji vjeruju više Allaha i žešće Allaha voli. Šta to znači? Znači da su mušljici ko što jesu, volili Allaha i vjerovali Allaha i njemu se molili. Ali pored njega, drugi je za bogove uzeli po nekim pitanjima pa su nešto od ibadeta drugima usmjeravali, zato što su oni dobri, Allahu bliski, imaju ugled kod Allaha, pa će se, kaže, oni za Allaha molit za nas, pa ćemo mi preko štele ući. Allaha ne uzabi Allah prevariti. To bi Allah ne bi nam dao, osim zato što je slab na njih, pa kad njima ugodi, zbog njih, zbog toga će, zbog njihovog hatora će nama pomoći. To je ubjeđenje mušlika, samo se on drugačije izražava, ali ovo je suština njihova vjerovanja. Pa su ih zavoljeli i ponizno im dijele sadaku i mole se i dolaze tavata oko kaburova i tako dalje. Ko što se to Allahu radi. Te ibadete. A oni koji, Allaha, koji vjeruju Allaha više vole. Što? Iz prostog razloga. Zato što je njihova ljubav iskrena i potpuna. Sva je Allah usmjerena. Ovaj ga voli ko što se Allah voli. Što to znači? Voli ga ljubavlju koja se sadrži poniznost i veličanja. Ne samo obična ljubav koja je propisana prema vjerniku ili prema čovjeku ili prema rođaku ili prema supružniku i tako dalje, nego je to ljubav kao što se Bog voli. Tako su ih digna taj stepen u svojim srcima. Ali zato su podijelili. Koliko su njima dali, toliko su ljubavi prema Allahu uzijeli. I to je već isparčano. Dok je Allahov rob, vjernik, svu svoju ljubav, obožavanje i badeta usmjeri samo onom ko sam i bade zasluži, Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato on više vole Allaha od onih koji vole Allaha i vole neka božanstva jedno ili više kao što se Allah voli. Pa su podijeli i oduzili. Nakon toga šeh spominje ovdje grupu ajeta koje ćemo započeti, jer imaju veze s ovim, gdje se negira sudrug i nastavlja se negirati sudrug Allahu subhanahu wa ta'ala A prije toga želim napomenuti ono što smo već govorili, da mi vjerujemo u sve osobine koje je Allah sve potvrdio i mi mu potvrđujemo, inače ispade da Allahu ne vjerujemo kako treba, a od toga se odrećemo i čisti smo, hvala Allahu. I također negiramo Allahu sve ono što je sam sebi negirao. I nije vjerovanje potpuno u Allaha ako nećeš negirati ono što mu ne dolikuje i ono što je sebi negirao, a zatim potvrdite ono što mu doliku i ono što je sebi potvrdio i pripisao, čime se opisao. La ilahe, nema Boga. Kad bi tu stao insan, to bilo, bio čisti ateizam. Illa Allah, osim Allah. Pa prvo negiraš sva druga božanstva, a zatim potvrdiš Allah. Negiraš ono što je Allah negirao i što mu ne dolikuje, što ne spojivo s onim što je Allah potvrdio, a zatim potvrdiš ono što je Allah potvrdio. Pa je ovo sad počel dio ovaj ajeta koji govore o tim osobinama negacije. A mi smo naučili da negacija nije propisana sama za sebe, zbog sebe. A negacija, negiranje, samo negiranje je ništa. Nema toga, dobro, šta? Šta ima ako nema toga? Nego kad Allah sebi negira nešto, on sebi potvrđuje potpunost onoga što je suprotno tome. Kroz negiranje sebe veličaj i se, potvrđuje sebi potpunost. Pa već gore kaže, hel ta'lamu lahu samija. Znaš li da ima iko njegovo ime? Ili da zaslužuje iko njegovo ime? Negira da ima iko njegovo ime i potvrđuje sebi ime. I negira zasluživanje tog imena, zato što niko nije potpun ni u čemu, i potvrđuje sebi opštu, apsolutnu potpunost u svemu i svačemu. U svakoj svojoj osobi. I svakom svom dijelu. I u svom biću i svoje odredbe. Kaže, ne činite Allahu ravne, a vi znate, negira da ima neko ravan, pa sebi opet potvrđi apsolutnu potpunost i pravo na ibadet. Nemojte se moliti drugima, time ćeš od insana ili od stvorenja napraviti Boga, a nema Boga sem Allaha jedinoga, nego potvrdi Allahu božanstvenost u potpunosti, tako će se njemu moliti.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 ne može zasluživati svu hvalu i zahvalu osim onaj koji je savršen u svemu, u sam po sebi i u onome što iz njega proizilazi. To jest u svom biću i osobinama s jedne strane i u dijelima. I zato mi kad nam je dobro kažemo alhamdulillah od Allaha je i kad nas zadesi bela i kažemo alhamdulillah jer znamo da tako treba pa se Allahu zahvalimo jer da ne kontamo, ne godina. Ali znamo da tako treba jer savršen ne griješi. Pa kažemo opet alhamdulillah jer on je savršen u svom biću, nema biće mahane nikakve. I osobinama svim, sve su potpune. I u dijelima svim, pa kad ti da, tako treba i tad treba i toliko treba, makar ti je bio nezadovoljan, pohlepan ne, ne znam nija šta, nego moraš biti zahvalan i zadovoljan. I kad ti zabrani i uskrati, tako treba, treba da ti ne da, i u tome je hajr, i on je savršen, ne griješi, a ja griješim u svom proračunu i svojim očekivanjima i tako dalje, Pa opet kažem alhamdulillah. I zato samo Allah to zaslužuje. Alhamdu. Svu hvalu i zahvalu. Jer da ima jednu negativnu osobinu ili jednu grešku u svom djelovanju, ne bi bila sva. Bilo bi puno hvali, većina hvali. Ali ne bila sva. Morali bi zbog toga da, da izuzmemo to, to, to stvar. Pa kad Allah kaže alhamdulillah, time se Allaha pohvalio na svemu i zahvalio si mu se na svemu, na dobru i zlu, potvrđujući njemu da je on savršen i da se iz ovog savršenstva nepogrešivo djeluje i da se ti, da ti to priznaješ da je ispravno, makar ti ne godilo u momentu. Jer mi svakako znamo da smo zaslužili ono što nam je godilo. Alladhi nam je tehid varek den, koji nije uzeo sina. Tekalu se ma vatu je te fatarne, minhu va ten šeku al ardu va te hirdu u džibalu hedda, en da'u lal rahmani valeda. Hoće kaže da se nebesa raspadnu, i zemlja raspukne i raspoluti, i brda rasprše, zato što su Allahu sina pripisali. Allahu savršeno, uzvišeno, neovisno, veličanstveno, potrebu pripisali. manjkavost propisana. Allah hvalu i zahvala služi zato što nema sina. I mnoštvo je ajta u Koranu to. I zato mu, Isa a.s. kao što je na kraju sura El Maide, kad bude upitan od strane Allaha, e ente kulte li nasi ittehiduni wa umnije ilahejni min duni Allah. Jesi li ti rekao ljudima, uzmite mene i majku za dva Boga pored Allaha, rećite subhanek, slavršen si, slavan si, daleko si od svake mahanje, manjkavosti i, po, i poređenja. Odrećem se, čistim te od toga. To znači subhanallah. Subhanek ma je kunu li en epule ma lejse li bi hakko. Nije moje da kažem ono što, što nemam pravo. Ne pada mi na pamet da tako nešto kažem. Preplatne se Isa alaihi salam kad bude to pitan, iako nije kriv. Kako bi se trebalo da prepadne onaj koga Bogu ravnim smatra? Ili kojim na tome čestita? Teško mi. In, kultu, in kuntu kultuhu faqad animte. Da sam to rekao, ti bi već znao. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ti znaš sve što je u meni, ja ne znam šta je u tebi. Inna kanta al azizun hakim. Ti si moćni, svemoćni i mudri, najmudri, potpunosti mudar. Ma kultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allahe rabbi wa rabbi. Nisam im govorio osim ono što si mi naredio. da obožavaj, obožavajte Allaha, moga i vašeg gospodara. A kuntu anehim šahiden ma dum tu fihim. I bio sam svjerog protiv njih dok sam bio među njima. Falama te wafejtani, kad si me usmrtio i uzdigao, kuntu, an, enter rakiba anehim. Ti si da ne nina njih motrio. Va ente ana kulli še'in. Šahid ili rakib, kako ide. ti svemu svedočiš, ti na svemu otriš. In tu azibhum fa innahum ibaduk. Ako ih kazniš, ovo se odnosi na svakog na, na Allahovog roba, mene i tebe. To su tvoji robovi. Pravo imaš. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ako im oprostiš, ti si zaista moćan i mudar. Ti znaš kome treba i što treba. Allah se veliča jer nema djeteta. A nekima je to nebitno. Volem jekun lehu šarikun fil mulki, nema sudruga u vlasti. Kogod se drzne da od nekoga pored Allaha nešto traži, da zamoli, da ode nekakve brabe vraćari zato što ima neki problem pa mu kaže, ide, uzmi koma treba, odnesi na rijeku, izmri dobro i reci bježi bolesti u vodu, nek te ribe pojedu ili gore od toga da se nekom direktno obraća i traži nešto od stvorenja živih ili mrtvih, insana ili hajvana, dobrih ili loših, ta je Allaha uvredio najvećom uvredom. I rekao je da neko vlada sem Allaha. direktno je rekao da je taj oteo komad Allahu vlasti. Pa može da ti da neovisno od Allaha. O Allahu, čim ti od njega tražiš, Allaha si ostavi. Znači može ti dati. Znači ne bi tražio, nema loki, nema smisla. Pa Allah kaže da nema sudruga u vlasti, da je sve u njegovim rukama, da je sve kod njega Pa sve što ti treba, možeš samo tražiti od njega. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِدْيُ مِنَ الذُّلْ I nema on štićenika, niti zaštitnika, nema on onoga koga voli iz poniženja. Allah ima štićenike koje on štiti. Allah nema zaštitnike, jer vali znači štićenik zaštitnik. Pa insan može imati štićenika i zaštitnika. Allah ima štićenike, nema zaštitnika. I kaže, ala inna evlija Allahi la haufu na nehim, ona hum jahzen, on Allahu evlija, štićenici. Nemaju, nema za njih straga niti tugi, straha niti tugi. Alladina amanu wa kanu yattaqun, oni koji vjeruju i bogobojasni su. Lahumul bushra fil hayati dunya. Nima pripada radosna vijest na dunjalku wa fil ahire i na ahiretu. La tebdina li kelimati Allah. Ne mogu se Allah već promijeniti, tako će biti gotovo. Zalike huva fauzun azim. To je velika pobjeda. To je pravi uspjeh. Da budeš dobar sa Allahom toliko da te on sebi približi i u svoju zaštitu stavi. Što veći vjernik i što Bogu bojazni, to će Allahu bliži i to njegovu bliskošću u svom životu osjećaš. Onako kako njemu delike. Eto, mi smo pričali, pričat ćemo ako Bog. Pa Allah ima evlije. Ima štićenike. Ima one koji voli, koji je voli više od drugih. Ali nije to je slabost iz poniženja. Ovdje negira iz poniženja, mina zun. A nije negira općenito postanje evlija. I te, te vrste veze. Pa je Allah uzeo Halila sebi među ljudima Ibrahima i Muhammeda sallallahu alejhi ve to su prisni posebni robovi koje posebno vole i koji su ga posebno voljeli jer su spremni sve, ama baš sve za njega da žrtvuju bili. I to su kroz život potvrdili nakon iskušenja koja su, kojima su iskušani. I Allah ima avlije. Osobe koje voli više od drugih. A svaki vjernik bogobojazan, onoliko koliko je vjernik i koliko je bogobojazan je avlija. I toliko ga Allah i voli. Pa je do nas, hoćemo to pojačati ili smanjiti. Međutim, Allah to ne radi ko što drugi radi. Zavoliš nek nekog što ti valja, ili da te štiti, ili što te štiti, ili što ti pomaže, ili se s njim družiš i uzmeš ga za prisnog prijatelja zato što ti može zatrbati, ili ti treba, i tako dalje. Allah nema nikakve potrebe od ljudi. Jer bilo koga ostvorenja. I Allah kad nekoga uzme i približi i odabere i uputi i počasti i zavoli, to je njemu koristi onome koji je dobio to, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah nema koristi od toga nikakve. I kaže i veliča sebe između ostalog time što nema takvog nekoga. A upravo oni koji širk čine muslimanima se pripisuju, napravili su takve i približili su i pridružili su Allahu takva stvorenja. On kaže to je samo stvorenje, to je vlija. Ali on ima ogled kod Allaha zbog kojeg Allah neće odbiti njegovu dobu. pa ispade da Allah rekne i porekne radi nekoga. Ti zaslužio kaznu, Allah hoće da te kazni i onda on se pojavi ko neki ministar nekom smotanom vladaru, pa on kaže, de ovaj moj ček, pusti ga, pa on mora da pusti, jer mu ovaj treba. Pa Allah subhanahu ta'ala to negira. Negira dijete, negira da mu iko oduzeo ili uzeo ili ne posjedio ili ne stvorio nešto što u postojanju da može samostalno da da i uzima i negira da ima zaštitnika na kojeg je slab, preko koje bi neko mogao da priđe Allahu subhanahu wa ta'ala sa te strane, pa da ga nagovori ono što inače ne bi bilo. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala u potpunosti neovisan. وَكَبِّرْهُ tekbira, nego ga veličaj puno, veličaj mnogo, veličaj ga stvarnim veličanjem, veličaj ga u srcu, ispravnim vjerovanjem. Nek ti srce bude ispunjeno veličanjem, jer Allah veličanje, veličanje zaslužuje jer je veličanstven i veličinu posjeduje. Spoznaj Allaha više, pa ćeš ga više veličati. I volje ćeš ga voljeti. I više ćeš ispravnije i strahovati, nadati, robovati. I najveći ga ćeš se osloniti. Pa ćeš više u njegovom carstvu uživati na ovom i na onom svijetu. ke kebirhu tekbira, srcem, jezikom i djelima Reci Allahu Ekber, Allah je najveći, to je jedno značenje ovoga. Ali nemoj to bude lažno, osjeti to, jak to iz srca bude. I kad staneš da klanjaš, da počneš namaz odmah sa jakim osjećajima, sa ibadetom koji odavde počinje, pa se tu pokazuje na djelima I veličaj ga u svom životu. I nemoj da ti neko od Allaha bude veći i preći pa da udovoliš nekome, Allaha se postaviš ili rasrdiš. Nego poredaj prioritet onako kako im zaista jesu. Nije da ne znamo. Nego je pitanje hoćemo li ili nećemo. Molim Allah da nas uputi, napravi put i učvrsti na njemu i pomogne da dok živimo sebi i drugima radi njega dobro činimo kad preselimo na smrtne muke, budu zadnje muke koje osjetimo, da ga iskreno, ispravno robujemo i božavamo na ovom svijetu i na tome preselimo i da nas sačuva bilo kakvog belaja na ahiretu, pa da u džennetu uživamo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى